12660-fatvo. Roza va hayitda yurtdoshlariga xilof qilish joiz emas. Savol: Bizning shahrimizda bir guruh dinga amal qiluvchi birodarlar bor, lekin ular ba'zi masalalarda bizga xilof qilishadi. Masalan, Ramazon rozasida ular oyni oddiy ko'z bilan ko'rmaguncha roza tutmaydilar. Ba'zida biz Ramazon oyida ulardan 1 yoki 2 kun oldin roza tutamiz. Ular esa ro'za hayitidan bir yoki 2 kun keyin og'iz ochadilar. Har safar ulardan hayit kuni ro'za tutishlari haqida so'rasak, ular biz oyni oddiy ko'z bilan ko'rmagunimizcha og'iz ochmaymiz va ro'za tutmaymiz deyshadi. Bunga payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning uni, ya'ni hilolni ko'rib ro'za tutinglar va hilolni ko'rib ro'zani ochinglar degan so'zlarini asos qilishadi. Lekin ular siz bilganingizdek oyning ko'rilganini uskunalar bilan sobit bo'lishini tan olmaydilar. Shuni ham aytish kerakki, ular ikki hayit namozini o'z vaqtida bizga xilof qilib, faqat o'zlarining oyni ko'rishlariga qarab hayitdan keyin o'qiydilar. Qurbon hayitida ham qurbonlikni so'yishda va Arafotda turishda bizga xilof qiladilar. Ular qurbon hayitidan 2 kun keyin hayit o'qiydilar, ya'ni barcha musulmonlar qurbonliklarini so'yib bo'lgandan keyingina so'yadilar. Ularning qilayotgan ishlari to'g'rimi? Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ular odamlar bilan birga roza tutishlari, odamlar bilan birga og'iz ochishlari va o'z yurtlaridagi musulmonlar bilan birga ikki hayit namozini o'qishlari vojibdir. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan sobit bo'lgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi fa in gummi alaykum fa akmilu adad. Buni, ya'ni hilolni ko'rib roza tutinglar, uni ko'rib rozani to'xtatinglar. Agar u sizlarga ko'rinmay qolsa, sanog'ini to'liq qilinglar dedilar. Sahih Buxoriy 1909-chi, Sahih Muslim 1081-hadis. Bundan murod Oy oddiy ko'z bilan yoki ko'zga yordam beradigan vositalar bilan ko'rilgani sobit bo'lsa, roza tutish va og'iz ochishga buyruqdir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning boshqa hadislarida shunday deyiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: As-sawmu yawma tasumun val fitru yawma tuftirun val adha yawma tudhhun. Roza sizlar roza tutgan kunda Fitr hayiti sizlar hayit qilgan kunda, Qurbon hayiti esa sizlar qurbonlik qilgan kundadir. Jamiot Tirmizi 697-hadis. Hadis hukmi Hasan, manba Irwa ul Ghalil 4-mujallad 13-bet. Va billahi tawfiq va sallallohu ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. Manba Ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy qo'mita 10 mujallad 94 bet. Vallohu alam.